Edod bizga farzdir, gardandagi qardir. Edodni qilmoqlik kerak. Kim qilsa edodni, eplaydi jihodni. Edod bu jihoddan darak. Edod qilar faqat aylab sabru toqat. Allohning qo'rqmas sherlari. Tavhid bayrog'iga, takbir sadosiga to'lsin bu Alloh yerlari. Edod qilar faqat aylab sabru toqat, Allohning qo'rqmas sherlari. Tavhid bayrog'iga, takbir sadosiga to'lsin bu Alloh yerlari. Edod bizga farzdir, gardandagi qarzdir. Edodni qilmoq libosni Eplaydi jihodni Edod bu jihoddan darak Edod bizga farzdir Gardandagi qarzdir Edodni qilmoqlik kerak Kim qilsa edodni Eplaydi jihodni Edod bu jihoddan darak Dog'ni ursa talqon, dinga ko'ksi qalqon. Allohning qo'rqmas sherlari Tavhid bayrog'iga, takbir sadosiga to'lsin bu Alloh yerlari. Tog'ni ursa talqon, dinga ko'ksi qalqon. Allohning qo'rqmas sherlari Tavhid bayrog'iga, takbir sadosiga to'lsin bu Alloh yerlari. Edod bizga farzdir, gardandagi qarzdir. Edodni qilmoqlik kerak. Kim qilsa edodni Eplaydi jihodni, edod bu jihoddan darak. Edod bizga farzdir, gardandagi qarzdir. Edod qilmoqlik kerak kim qilsa edotni Eplaydi jihodni edot bu jihoddan darak Robga berib jonin so'kar kofir qonin Allohning qo'rqmas sherlari Tavhid bayrog'iga, takbir sadosiga, to'lsin bu Alloh yerlari. Robga berib jonin, to'kar kofir qonin. Allohning qo'rqmas sherlari. Islomiy huzurga, iymon to'la nurga, to'lsin bu Alloh yerlari. Edod bizga farzdir, gardandagi qarzdir. Edodni qilmoqlik kerak. Kim qilsa edodni Evlaydi jihodni Edod bu jihoddan darak Edod bizga farzdir Gardandagi qarzdir Edodni qilmoqlik kerak Kim qilsa edodni Evlaydi jihodni Edod bu jihoddan darak Takbir Allohu akbar